dokaza. To jeste da je princip njegovog života da neće nešto uraditi osim sa opravdanim razlogom i u cilju koji zavrijeđuje i koji je dostojan da se to upravo radi zbog njega. Ovome menheđu i ovome programu naučio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegov Resul alaihi sallatu wasalam. Tako da nema ništa u našem životu što radimo, a da je bez razloga i bez koristi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti nam objašnjava između ostalog, pojašnjavajući nam ovaj veliki princip, objašnjava nam zašto je stvorio nebesa i zemlju. Pa kaže, Estaizu billah, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه i podčinio vam je sve što je na nebesima i što je na zemlji, sve od njega. Podčinjeno je kome? Čovjeku, ljudima. Dakle, tu se ne završava taj lanac. A zašto je čovjek onda stvoren? Odgovor je وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I ne stvorih ni ljude, ni džine, ni zbog čega drugog, osim da me obožavaju, kaže uzvišenje Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dakle, nebesa i zemlje su počinjeni da služe čovjeku. A čovjek naređeno mu je da robuje uzvišenom Allahu Naređeno mu je. A nije podčinjen tome. Jer da je podčinjen kafira na Dunjalku ne bi bilo. Morao bi svak pokoran biti i ne bi, i ne bi mogao iz toga izaći. Ali mu je naređeno i dato na dobru volju. Radi. Pa ko bude radio vjerujući Allahu i u Allaha, će nagrađen. Ako bude izašao iz te pokornosti, njega čeka teška patnja. Dakle, cilj ljudskog života jeste ibadet uzvišenom Allahu Đelešanu. A to znači da je njegova riječ, njegovo djelo i njegovo uvjerenje u skladu sa zadovoljstvom njegovog gospodara. To jeste sve što radiš na ovom svijetu, da je to u pokornosti tvome stvoritelju. Allahu To je ibadet. Što znači sve u ljudskom životu ulazi u područje ibadeta. Sve ulazi u područje ibadeta. Sve što radiš. Samo je pitanje da li to što radiš i te ibadete koje činiš, činiš ih u ime tvoga istinskog, jedinog pravog gospodara, uzvišenog Allaha te barake o ili to radiš u ime drugih koji ne zaslužuju nikakvo obožavanje, u ime lažnih božanstava. Na Dunjaluku ne ima niko ko nešto ne obožava. Onaj ko kaže da ne vjeruje ni u šta, taj ima najviše božanstava. Ne Pa vidjet ćemo ga da obožava materiju. Pa su i nazvani materialistima. Kažu ne ne ima Boga. A život to je materija. Šta vam je dokaz? Kažu nismo ga vidjeli svojim očima. Pa to što ga niste vidjeli nije dokaz da ga ne ima. Sve što postoji ukazuje da ga ima i na njegovu veličinu i njegovu jednoću. A ne ima ni jednog dokaza koji biste mogli iznijeti i reći Evo dokaz da ga ne ima, toga ne ima. To ne postoji. I zato Kur'an ne bavi se pitanjem i dokazivanjem postojanja Allaha To je jasno, jednostavno. To nema o tome rasprave. Mužnika, ako upitate, vole in eltehum, ako ti njih o Allahu poslaniće, te mušrike u Mekki, koji su imali 360 kipova u Kjabit, kojima su se klanjali, koji su molili mimo Allaha, kome su žrtve prinosili, kojima su se zaklinjali. Ako ti njih pitaš te mušrike, men halaka samavati wal ard, je stvorio nebesa i zemlju? Odgovorit će ti le je kulun Allah. Sigurno će ti odgovoriti, to je Allah i niko drugi. Neće reći stvorio je ni Hubel, ni Lat, ni uza, ni bilo ko od onih kipova bezvrijedni. Znali su tu veličinu Allaha. Da niko drugi ne stvara osim jedan jedini uzvišeni Allah te barake Pa zašto obožavate te kipove? Kažu, ma abuduhum illa. Mi njih ne obožavamo ni zbog čega drugog osim. Li ukarribuna ila Allahi zulfa. Da bi nas približili Allahu. Dakle, oni znaju da to nisu božanstva. Da oni ne stvaraju ti kipovi, ne stvaraju. Ne daju život, niti ga uzimaju. Ne vladaju na fakom, rizkom, srećom i nesrećom, zdravljem i bolešću i svim na dunjalu i na Ali uzeli su ih kao posrednike do Allaha. Pa su ibadet, to jeste dovu, mjesto Allahu direktno upućivali tim kipovima. A uputiti neki ibadet nekome mimo Allaha, to je najveći širk. Za koji Allah kaže da ga neće oprostiti. Inna Allahe la en Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Neće oprostiti kome? Ko umre kao mušrik, kao takav. Ali ko te obje dođe i pokaje se, Allah te obu iskreno prihvata. Dakle, uzeli su sebi božanstva razna. I ovi današnji materialisti koje oko sebe vidimo, koji govore da su napredovali u čemu? U nauci, u čemu još? U tehnologiji. Vidimo ih da su najveći mušrici. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا I od onih mušriklija koji širka Allahu čine يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً Najveća mu je želja svakome od njih da poživi hiljadu godina orlova vijeka. Ali pameti ne ima. Jer i da živi hiljadu godina šta mu vrijedi, opet se valja u zemlju zaroviti. Opet mu valja napustiti ovaj dunjalu praznih ruku. Ništa sa sobom ponijeti neće. I da ponese ne vrijedi mu i ne koristi. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّ A zakon Allahov je da on neće biti udaljen od džehennema makar živio hiljadu godina. Opet mu je mjesto u džehennemu. Dakle, to što on odgađa, što voli i želi i nada se da odgodi to što, što je pred njim i što mu predstoji, to ništa ne mijenja činjenično stanje. To ne može promijeniti činjenica. I da je eđeluhum, kad mu dođe eđel, la jestahiruna sa'aten, wala Neće nijedan čas, ovdje sa'aten, znači čas, trenutak jedan. Neće biti odgođen jedan trenutak, mi će biti ubrzan. Tačno kako ti je određeno vrijeme tvoga života, ne mogu tvoji geni, tvoje ćelije i sve tvoje kad bi uključili na hiljade aparata, ne mogu više ni jedne sekunde živjeti. Tebi je već to određeno Allahom odredbom i kaderom. Ko je to odredio? Eledi ja'lemu sirra onaj koji zna tajnu i ono što je tajne sve i što je skrovitije. Dakle, ove dunjalučare koje vidimo oko sebe, vidjet ćemo da su mušrici. Da moraju nešto obožavati. A šta je to što obožavaju? Hadis Resulullah, ali sad nam o tome govori. Nesretan bio rob dinara, rob materije te rob svoje košulje do te mjere. Nesretan bio u Hadizu se kaže i naopako mu sve išlo. Da Bog da čini dovu Resulali ali protiv takvih. Da Bog da kada ga strn ubo, ne mogao ga izvaditi. Drugim riječima, bio mu to svjetski problem njegov. I stalno u problemima živi. Je li osiguranje u redu? Jel platio plin? Jel platio ovo? Jel mu kakva kazna došla? Stalno u nekakvom strahu od dunjaluka, a straha od Allaha nikakvog ne ima. To su ti dunjalučani koji su izgubili osjećaj. To nije lako postići, ali je to na određeni način postignuto kod mnogih ljudi i osjećaja ne ima. Pa ako vidimo hajvana, vidjet ćemo da, da je svjesniji nego takvi koji su se odali ovome dunjaluku. Nit on mari za svoju ženu, nit žena za čovjeka, nit za svoju djecu, nit djeca za svoje roditelje, nit za svoju rodbinu, ni rodbina za njega, ništa, nišći naopako im sve bilo isto onako kao što je rekao Resulullah ali sam sam u ovom hadisu. Naopako im sve bilo i jeste naopako. I što rekao smo mjesto to što je Allah počinio pseta da mu čine uslugu i da mu izme čine on ide u samoposlugu pa izme čini tome psetu i tome cuki. Sve naopako u životu. Ima vremena za druge, a ne ima vremena za sebe. Gdje je tu pamet? Gdje je to normalno? Ponižani, lehum azabum fil hajati dunija, imaju azab na dunjalučkom još životu. Na drugom mjestu Allah kaže azab el hizji fil hajati dunija. Azab poniženja na dunjalučkom životu ima za njega časti ako je u pitanju dinar i valuta. Sve pada pred tim. to je njegovo božanstvo. Ono zbog čega voli i mrzi, zbog čega živi i umire, zbog čega se žrtvuje i daje svoj život. To je njegovo božanstvo. Ne ima ga na Dunjaluku danas koji nešto ne obožava. Vidljivo ili nevidljivo. I zato nam kuranski ajet o tome govori, vidiš li ti one koji su uzeli svoje strasti za svoje božanstvo? Kako je uzeo strasti za svoje božanstvo? Mi ne vidimo te strasti da ih nacrtamo, da ih napravimo pa da im klanja dva rekiata, da posti u ime njih, da im hađ obavlja u ime njih. Kako to čini? I bade tim svojim strastima čini što im se pokora pa šta mu njegove strasti kažu, on se mijana vatana. On je pokoran tome. Pa kada dođe da se poredi, ovo mi Allah kaže, ovo mi moje strasti kažu. Kaže, ovo će ja prihvatiti što je moje strasti govori. Upravo ovaj princip, to jeste istinskog ispovjedanja vjere, i obožavanje uzvišenog Allaha Đelešanuhu je najvažniji u cjelokupnom ljudskom životu. I bez njega se ne primaju druga ljudska djela. Da su ne znam kakva dobra. Kafir kada bi ne znam kakvo dobro na Dunjaluku uradio, Tomu se na ahiretu neće ništa priznati. Ulaike alladine kevaru bi ajati rabbihim. Zašto Allahu? Pa to su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Onoga koji ih je stvorio, koji im je dao zdravlje i život i faku i blagodati koji se ne mogu pobrojati. Oni su mu rekli ne priznajemo te. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Koje ajete svoga gospodara? i ajete u Kur'anu i ajete u kosmosu. Ajete u Kur'anu ostavili su, nisu tijeli da uzmu u ruke Kur'an. To i ne interesuje. Prečija je televizija i stripovi i novine, nego Allahov govor ne uzumila. A ajete u kosmosu, ovaj dan, ova noć, ovo se ovako mora smjenjivati. Ko da je njegov babo to napravio, pa to tako se mora mijenjati dan i noć, ljeto i zima, sve ovo sebe ova čuda što vidim. Pa ova zemlja kako se kreće, a ne trese se. Kako je to čudo jedno? Uopšte o tim ajetima on ne razmišlja, a li da ih prizna. Elem neđa'lil mi mihaden. Zar nismo učinili zemlju prostirkom ljudima? Kako prostirkom? Pa ljudi žive rahat na zemlji. Ovim ovakvim brzim kretanjem kako se zemlja kreće, ona bi po pravilu trebala da se trese. Ništa su oni najjeći iz treci koje smo vidjeli i osjetili. Pa kako to? Onda i zato Allah je vel džibale eutada. I dali smo brda i planine da budu čvrstim stubovima koji drže zemlju da se prilikom toga kretanja da se ne trese. Prije 1400 godina. Allah nama govori danas i onima koji će doći za nas. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا I stvori smo vas u parovima. Sve stvoreno ima svoj par. Ali samo jedan stvoritelj, Uzviženi Allah te barekao ta'ala ne ima svoga para. Kul huwa Allahu ahad. Reci on Allah i jedan. Nema mu slično. Nema mu ravno. alna neumekum subata. I dali smo da vam san bude počinkom i odmorom vašim. Zar to nije čudo jedno? Zaspiš pa se probudiš u neka doba noći. Ne znaš koliko je sati, možda je pred saba, a možda si tek zaspao. Ne imaš uopće orijentacije koliko je sati dok ne vidiš na sat. Kako to tako? Pa to nam Allah pokazuje primjer smrti. Tako ćete umrijeti i tako ćete ponovo u život doći. Pa šta vam je onda čudno? وَجَعَلْنَا lejla libasen I učinili smo noć da vam bude zastorom. Da se možete odmarati. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ I dali smo, dali smo dan da bude pogodan za život i za rad. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا I sazda smo iznad vas sedam žestokih, čvrstih, jakih, čega? Nebesa. Ljudi do dan danas vrte se, još prvo nebo nisu otkrili. A kamoli sedam nebesa u kojima Allah govori. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا I dali smo sirađen, svjetiljku, وَهَاجًا rasplamtjelo, rasplamsalo, to jeste sunce. Da je malo bliže zemlja suncu, sve bi izgorilo, a da je malo dalje, sve bi se zaledilo. Pa imamo primjer koliko je to malo bliže i koliko je to malo dalje na polovima gdje je trajno led, a isto tako u Africi gdje su nepodnošljivi vrućine. Pogledajmo mi toga. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا I spusti smo. Nije rekao dado smo da pada, jer da pada uništavalo bi. Po pravilu kišne kapi trebale bi dobivati ubrzanje sve veće do zemlje tako da bi ono lišće na koje padnu probijalo i uništavalo. Ali ne enzelna. Allah je to dao da se spusti. Poseban zakon u pogledu toga. Jer kiša onda ne bi vrijedila ako bi uništavala. Minal muasirati iz oblaka. Ma'en seđađa. Pitku vodu لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا دانيوم تو يستم كيشنوم ودوم لنخرج به حبا زرنيل ونباتا إراز نوبيل وجنات الفافا اي باش غوسته Pogledajmo ovih dokaza Allahovih od kojih se kafiri okreću. Ista voda napaja ovo bilje, a plodovi ovoga su slatki, a onoga ljuti. Ovoga ovakvog okusa, onoga onakvog. Voće ovo ovakve boje, drugo drugačije boje. a od jedne kiše jedne vode se napajaju. Zar to nije ljudima čudo? A kažu samo. Kada bi se reklo nešto najjednostavnije na dunjavku, jedna obična olovka, sama je nastala, niko to ne bi vjerovao. Ali to prihvataju, da je moglo samo. Zašto? Kako to? Gdje je ljudima pamet? E, odgovor je u Kur'anu. Zejjene lehumu panu e'malehu. Šeitan im je uljepšao njihova djela. Ako mu kažeš olovka sama nastala, ne prihvata to. Evo, kako će olovka sama nastala? Samo se drvo sakupilo, našiljilo, samo ono unutra, unišao onaj umetak, sve to samo se napravilo. Nešto najjednostavnije, šibica jedna. Nemoguće. A kad mu kažeš, smo cijeli tu sa ovim ovakvim savršenstvom i ovim čudima i jačinom i preciznošću i zakonima, e kaj to je samo nastavno. Što? Jer ako kaže ima neko, onda će morat reći semjena, pana, a on to neće. Morat će reći pokoravam ti se Allahu. Jer kad kaže ima neko, a odmah je drugo pitanje, a jesi li ti to? Ili je tvoj babo ili dedo? Ko je, reci mi? Kaže, nije Boga mi. Znači, ima neko prije. Ima neko jači, važniji, znaniji, ko je Allah uzvišeni. kad mu kažeš smo cijeli nastao sa ovim ovakvim savršenstvom i ovim čudima i jačinom i preciznošću i zakonima, e kaj to je samo nastalo. Što? Jer ako kaže ima neko, onda će morat reći semjena vajatana, a on to neće. Morat će reći pokoravam ti se Allahu. Jer kad kaže ima neko, a odmah je drugo pitanje, a jesi li ti to? Ili je tvoj babo ili dedo? Ko je, reci mi? Kaže, nije Boga mi. Znači, ima neko prije. Ima neko jači, važniji, znaniji, ko je Allah uzvišeni. Kako znamo da je jedan leukane fihima alihetun illa ne tako. Ako bi bilo više od jednog jedinog Allaha, nered bi nastao. I na nebesima i na zemlji. Što? Jer ilah, Bog, znači neprikosnoveni zakonodavac, vršilac onoga šta hoće, šta želi, šta zahtjeva. Što znači ako bi se, po pretpostavci, a to ne može biti, ako bi se dvojca našli, pa ovaj hoće kišu, a onaj hoće sunce, čije bi bilo? Ne bi bio neprikosnoveni. Morao bi popustiti, onaj ko popušta nije Bog. I razumom i očima i svim imamo dokaze pred sobom. Ali oni neće to da prihvate. I zato kjafir ne ima nagrade na ahiretu za ono što je od dobra na dunjaloku učinio. Ulaike kefalu kefaru bijajati rabbihim. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. ihi i porekli su susret sa njim. Što znači nisu vjerovali da će ikad pred njega stati da će odgovarati za ono što su radili. Što znači ta dobra koja su eventualno radili, nisu radili u ime Allaha, nego u ime toga da se kaže da su fini, da su dobri, da su darežljivi, da su ovo ili ono. A to im se na rečeno. Pa isti je princip i sa muslimanom. Ako musliman, ako musliman uradi najveće dobro djelo, ibadet, Allahu, vjeruje Allah. Ali uradi ga da se kaže da je fin, da je dobar, da je mutekija, da je mumin, da je, da, da je dobar borac na Božijem putu, da je darežljiv i tako dalje, ne vrijedi mu ništa. Propašće mu to djelo. Što? Jer ga nije uradio ima Allah. Kamo li kafiru? وَلِقَائِهِ jer je zanijekao susret sa svojim gospodarom. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Pa su mu njegova sva djela propala. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا On neće imati na kijametskom danu nikakvog hajra, neće imati nikakvog dobra. Dakle, njemu se Mizan Terezija neće ni postaviti da se mjere dobra djela jer, ih neće imati. Zato što to u osnovi nisu dobra djela. Jer da bi neko djelo bilo dobro, treba da je rađeno u ime Allaha Đelešanu i da je dobro prema ljudima i prema uzvišenom Allahu Đelešanu. Dakle, mumin se ovdje razlikuje po svojoj akidi, po svojem vjerovanju, u osnovi od svih drugih. Jer je naše vjerovanje usmjereno prema jednom jedinom stvoritelju Allahu Đelešanu. I zato je osnova kojom čovjek živi i kojom postaje prije toga musliman la ilaha illallah. Što znači niko nije dostojan i niko ne zaslužuje da bude obožavan osim jedan jedini Bog uzvišeni je Allah Drugim riječima na stranu i poričem i odbacujem sve ono što ljudi obožavaju. Sva ona božanstva u koja ljudi vjeruju mimo jednog jedinog uzvišenog Allaha te baraka Nijećem sve to i prihvatam za samo ovoga. To je osnova šahadeta. I zato u ibadet ulazi dvije vrste dijela. Jedna dijela su koja određuju tvoje postupke i tvoj odnos prema tvome stvoritelju. Ti naspram svoga stvoritelja. Šta si dužan? Šahadet, post, zekijat, prije toga namaz, hadž borba na Allahovom putu, pomaganje muslimanima, rad na zajedničkom interesu islama i tako dalje. Druga vrsta jeste tvoj odnos prema tvojoj braći muslimanima, za koju ćeš isto tako biti pitan. Ti si odgovoran u pogledu svoje braće i sestara, muslimane i Muslimanike. I zato upravo se veže taj tvoj odnos prema muslimanima, veže se za iman, za tvoje vjerovanje, Allah. Pa se kaže, la yu'minu ahadukum, neće vjerovat niko od vas, hata yuhibbe li ahihi, ma yuhibbu li dok ne bude volio svome bratu muslimanu, isto ono što voli i sam sebi. Zašto to voli svome bratu muslimanu isto toliko? U ime Allah. وَأَن تُحِبَّ الْمَرْءَ لَا تُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ Da voliš čovjeka, ne voliš ga ni zbog čega drugog, samo u ime Allah. To je ta ljubav i voljenje u ime Allah. I privrženost u ime Allaha nekom. To je ono što nas spaja i što nas drži. Ta dva odnosa, čovjeka prema njegovom gospodaru i odnos čovjeka prema svojoj braći muslimanima, sve to se ubraja u ibadete, u skladu sa zadovoljstvom uzvišenog Allaha te baraka A kako znati da je uzvišeni Allah s time zadovoljan, znaćemo po drugom dijelu šehadeta. Muhammedur Resulullah. Kad smo rekli da nam je Allah najpreći, onda to treba i potvrditi. Kako ćemo potvrditi? Muhammedun Resulullah. Muhammed je Allahov Resul, ali Što znači da radimo po onome kako nas je on poučio. Jer zašto ga je onda poslao? Kakva korist? Što će ga onda poslati ako ga nećemo poslušati? Ako nećemo Allahovog poslanika poslušati? Kakva korist od naših riječi Muhammedu Rasulullah? I da kažemo iman je u srcu ali vamo gazimo nogama principa islama. Ne ima koristi od toga. Nego se dijela traži. Što se na mnogo mjesta u Koranu kaže Ja i amen. Ovi koji vjerujete, to i to radite. Što znači, ako ste, kao što kažete, mumini i vjernici i vjerujete, pokažite svoj iman na djelima. To i to vam se naređuje. Ili to i to vam se zabranjuje. U suprotnom, ako radimo drugačije, a kažemo mi smo u islamu, u imanu, mi smo mumini, ne ima koristi od tih riječi. Jer hadis nam kaže, Resulullah ali sad sam, lejzel imanu bit temenni vala bit Nije iman po željama i po kičenju, po hvalisanju ma wakara fil kalb wa العمل lamel već ono što se učvrsti u srcu i potvrđuju ga djela to je ono može nekada čovjek sto, hiljadu puta reći na jeziku šehade ali u svojim djelima može širku činiti, može kufru činiti šta se onda uzima? uzimaju se djela šta si uradio? I u ovdašnjim zakonima koje su ljudi izmislili, kaže se rekao to i to. Ovaj to i to rekao. A ovaj to i to uradio. Šta je priznatiji? Ono što se kaže ili ono što se uradi? Ako je neko došao pa rekao, prijetio, kaže, ubiću te ja. A drugi došao pa zaista ga ubio. Šta se uzima u obzir? Ono što se uradi, a ne ono što se priča. Iako i onaj koji prijeti ima svoju svoju određenu važnost i svoj tretman, ali ne može se ni približno uporediti sa onim koji dođe i izvrši to djelo. Dakle, važnije i preće je ono što radiš i što izvršavaš, nego ono što govoriš. A ne može jedno bez drugog. Muhammedur Resulullah. Naš put je ovaj put. I zato kada se kaže držimo se sunneta Božije poslanika, ali sad to ne znači onog uskog kruga sunneta koje mi poznajemo. Ne znači to klanjaj dva rekata sunneta, sabaski, četiri rekata podevski i dva tako dalje. Ne znači to, već drži se principa, puta, života Božijeg poslanika, ali i sad sam. Što obuhvata i to i mnogo drugoga. Hadis nam jednostavno kaže, sahih hadis Resulullah ali sam sam kullu ummeti jedhulun al dženne sav moj ummet svi oni koji se meni pripisuju ući će u džennet illa men eba osim onih koji ne koji odbiju koji će to biti koji odbijaju Boži poslaniće kaže men eta'ani dehal al dženne kome bude slijedio ko mi bude pokoran ući će u džennet وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ eba, A onaj ko mi bude asija, nepokoran i neposlušan, on je odbio. Dakle, neće vrijediti samo riječi, već se traži djela. A djela slijeđenje puta Resula, ali zato se Kako je radio u cjelokupnom svome životu? Kako se ženio? Kako je učio svoje ashabe? Kako je prije toga ibadeti uzvišenom Allahu te od ta'ala. Kako je njegovo bilo življenje i zalaganje za u vjeru. Kako, kako je radio sa svojim ashabima. Da se ugledamo na njega. In kuntum tuhibbun Allah. Ako vi volite Allaha, uni Slijedite mene. Allah kaže Resula, ali To jeste slijedite Resula, ali i sad sam. Juhbibkumullah, pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, put je put slijeđenja, a ne put filozofiranja. Put treba nam jedna nova vjera sa kojom niko nije došao, nešto novo da izmislimo, da bi se Allah time zadivio, prihvatio to od nas i da bismo spašeni bili. Nikako. Šta je sa generacijama prije nas? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom. Pa ima li onoga ko će opomenu prihvatiti? Islam je lahak, samo što ga neki ljudi hoće učiniti teškim, da ne bude pristupačan osim samo određenoj grupi ljudi koji će kasnije uz njegovo tumačenje kako im paše i odgovara, moći ovladati ostalim svijetom. Drugačije Islam je dostupan svakome. Bujru, ovo ti je Islam. I ne ima u Islamu neprikosnovenih svetaca. To je tako gotovo kod je Allah rekao. Estagfirullah. Onaj čiji se riječi ne mogu odvazi, to je Resulullah sallallahu alaihi wa A ljudi griješe i mogu pogriješiti. Ovaj princip ne znači nijekanje prava uleme. Ni pošto. Ulema ima svoje pravo pred ummetom. I ummet svoje dužnosti prema ulemi. Što znači da je dužnost ljudi da pitaju ulemu o stvarima svoje vjere. Ali kada pitaju tu ulemu i kada im ta ulema kaže, oni će ih poslušati ne zato što mu je taj i taj to rekao, zato što je svijet kod njega, ne zato. Jer nije svijet. Već zašto? Zato što mu je taj alim rekao i premio od Allaha kala Allahu i kala Rasulu Što mu je taj alim rekao Allahovu volju, a to je kaže uzvišeni Allah i kaže Resul sato Što mu je prenio Kur'an i sunnet. Što mu je Kur'an i sunnet dostavio i učinio Dostupni zato će ga poslušati. A ne zato da bi neko došao i rekao, slušajte, šta god vam ja kažem to, morate prihvatiti. I u tome nema greške. I šta god ko drugačiji kaže nije ispravno. I to što vam kažem, to je ispravno zato što sam ja to rekao. To ne ima u islamu nigdje. I naći ćemo sve imame u mezhebima da su upravo na ovo, na ovome potencira. Prenosi El Bezar i kaže od imama Ebu Hanife proklet bio onaj ko se suprotstavio sunnetu Resulullahom sallallahu I isto tako kaže ne dozvoljavam nikome da uzme za moje riječi koje sam rekao. Ako ne zna dokaz zbog kojeg sam to rekao i nije dozvolio za svoga života da se piše ono što govori. Da ne bi ljudi to neprikosnoveno uzeli i prihvatili. Imam i Malik. Kasnije kaže sjedeći i držeći ders u džami Resula ali kaže svi mi od nas se prihvata i odbacuje osim vlasnik ovoga mezara osim vlasnik ovog kabura Boži poslanik ali salam. Od njega se ne može odbaciti. A inače, sve mi što kaže može se i prihvatiti, može se i odbaciti. I zato Allah tabaraka ta'ala kaže Ja ladina amanu atiju Allahe wa Rasul. Slijedite Allaha i slijedite njegovog Rasula Jer je slijedjenje Rasula i slijedjenje Allaha tabaraka To je naš šehadet koji neće biti priznat ako ga prije svega ne budemo znali prvo što znači. Jer izgovaranje šajeta la ilaha illallah Muhammedu rasula ako ne znamo što znači ne ima svoje važnosti i ne ima prihvatanje priznanja kod Allaha Jer svjedočiti znači biti svjestan toga što govoriš. Kad dođeš na sud, u sudnicu, pred kadiju, pitaju te jesu svjedok jesam. Jesi li vidio to? Jesi li toga o čemu govoriš? Znaš li šta ti svjedočiš? Kaže, ja pojma nemam, ali sam došao da svjedočim. Ko će mu prihvatiti to? Ne ima prihvatanja. Dakle, ne uzima se samo govor bez dijela, bez svjedočenja. I zato se kaže ešhedu, svjedoči. Ja stajim iza toga. Ešhedu en la ilaha Svjedočim, ja sam, ja sam garan, ja sam taj koji sam prisutan tome i svjestan toga što govori. Muhammedu Resul. Da je Muhammed Ali za njegov Resul, Allahov Resul, da nam je što znači da nam je vjerno dostavio od Allaha njegovu poslanicu i da ga mi slijedimo u tome. To je to. To je ukratko značenje šehadeta. Da ti je Allah najpreći i da je tvoj put do Allaha slijeđenje Resula alaihi Drugi putevi, drugi menheđi i programi u vodu padaju. I nikakve korist ne imaju. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه i nipošto ne slijedi one čije smo srce učinili nemarnim pred našim spominjanjem i koji je počeo slijediti svoje strasti. To je govor upućen Resulu, ali i sad a i nama isto tako. Pa mu kaže isto tako Summe ja'alnake ala šari'atim min al-amr. I zatim smo te učinili na čistom i jasnom putu naše vjere, dini Islama. Fettebi'aha, pa je slijedi o Allaho poslaniće, a tebe će slijediti oni koji dolaze kasnije. وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ I nipošto ne slijedi strasti prohtjeve oni koji ne znaju, džahila. A ko je džahil? Ko ne govori po Kur'anu i po sunnetu. Ko kaže ja mislim, ja pretpostavljam, moglo bi biti ovako, a može biti drugačije. Zar se tako može u Allahovoj i u Allahovoj vjeri govoriti? Ne uzubila. Jesi li ti taj, taj ne uzubila Bog koji vjeru propisuješ? Ko što Allah kaže te baraka ta'ala, Em lehum šuraka, imaju li oni božanstva? Šere'u lehum mine dini malem jedem koji im propisuju njihovu vjeru onako kako Allah nije propisao. Onaj ko propisuje vjeru, to je Allah, to je Bog. Pa ako ti neko drugi propisuje tvoju vjeru mimo Allaha i u tome ga slijediš, onda je to tvoj Bog i tvoje božanstvo. Rekao ti to javno ili ne rekao, bio svjestan toga ili ne bio svjestan. Wala te tebi i ne slijedi ni pošto. Ehva el-levida la ja'lemun strasti i prohtjeve onih koji ne znaju innehum len jugunu anke min Allahi šeja. Oni ti pred Allahom ništa koristiti ne mogu. Što znači, ako nekome ti i takvi donesu dunjalučku, vargljivu, prolaznu korist, činjenica je da na ahiretu će biti samo od štete. Ne možeš se ti ni za koga uhvatiti pa krenut za njim. Nego po svojim dijelima kako si radio. E to je ona osnova šehadeta kojoj se uvijek trebamo prisjećati i na koju trebamo sebe i druge podsjećati i isto tako trebamo našem svijetu, muslimanima uopšteno, govoriti o tome. Mnogi danas kažu šahada, ali je činjenica da dosta treba poraditi na ovome, da se shvati i da se prihvati značenje šehadeta u praktičnom našem svakodnevnom životu. Pa ga da ti dođe sutra na vagu, ti i tvoja žena. Je li Allah preći ili je žena preća? Je li Allah preći ili su djeca preća? Je li Allah preći ili je viza preća? Ili je dunjaluk, ili je ovo, ili je ono. Stotinu iskušenja bude. I Bog zna koliko. Tu je taj ispit. A kako ću znati da sam ispravan? Muhammedu Rasulullah. Jer u islamu se ne može kroz prozor ulaziti. Samo kroz vrata. Na ispravan način. Ko misli da može drugačije raditi pa da Allah to od njega prihvati, taj sebi je sam zavara. Omen jebtagi gajra li islami dina. Ko bude tražio din i propise mimo islama, fe ne yukbala min. Neće biti prihvaćeno. Ni na dunjaluku, ni na ahiretu neće uspjeti drugim riječima. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ A na ahiretu takav će biti od onih koji su izgubili. Koji su propali. A mislit će da su nešto učinili. Dakle, to je taj put danas muslimana. Da je Bog doko što nije. Danas ovo što nas zadešava. I šta nam se radi. I šta se od nas radi. A ovo je zato što se ovi principi u mnogome ne poznaju. Što se ne priznaju i što se po njima ne radi i što se po njima ne živi. Na ovome se i nama zasniva i naš cijelokupni život i svi ibadeti i sve što radimo na ovome svijetu. A to je Allah ti je najpreći i njemu se pokoravaš i ne samo u džami, nego na radnom mjestu, i u kući, i na ulici, i u cijelom svome životu. I kad spavaš, i kad si budan. I kad imaš, i kad ne imaš. I kad si zdrav, i kad si bolestan. I kad si raspoložen, i kada si neraspoložen. I kada ti je lako, i kada ti je teško. Uvijek, uvijek. A kako? Mohamedu Resulullah. Drugog mi puta kao muslimani zaista nije. I zato na ovome poradimo svi, inša Allah, sa Allahom, pomoći, da se ovaj meneć i ovaj put, put Resula, alaihissalatu wasalam, proširi među našim muslimanima. To nam je s Božijom pomoći put spasa i uspjeha. Ne ima jedinstva muslimana mimo jedinstva u dinu. Ko bude tražio jedinstvo po kantovim nekakvim teorijama i filozofijama, a bude ostavljao Kur'an, ko bude tražio Hegela, a ostavi Resula, ali i taj je propao unaprijed. Ko bude pozivao u jedinstvo muslimana, a ne bude govorio Kur'anom i sunnetom, taj nas vara i zavarava. Ko bude tražio kiblu mimo kible, koje znamo gdje je i kako je, taj sam sebe vara. Imamo sve mogućnosti da budemo onakvi kakvim nas je Allah tražio da budemo. Pitanje je hoćemo li ili nećemo. E, na nama je sada da, da se čvrsto opredijelimo i na druge da prenesemo. To nam je jedini način rada i uspjeha kako na Dunjaluku, tako i na Ahir. Ko voda u sljedećim kazivanjima, bit će prilike da progovorimo o tome kako se muslimanima današnjici pokušava ono loše prikazati lijepim. Tako da jednostavno musliman zadovoljan time uzme Kur'an i sunnet i stavi ih po strani. A uzme pred sebe druge zakone, druge propise svoje vjere i sve što ne ima u Allahovoj knjigi i sunnetu Progovorit ćemo o načinu kako se danas muslimanima preko savremenosti gdje govore mi živimo u drugome vremenu, mi živimo u drugim prilikama, islam treba da se promijeni, ne kako pokušavaju približavanjem vjera takozvanim i na razne mnoge druge načine, da muslimane odvrate od pravog Allahovog وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ i neprestano će se oni boriti protiv vas hatta jerudukum an dinikum in dok vas s vaše vjere ne skrenu i ne odvrate ako ikako mogu a pravima neće moći ništa جزاكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك يد الخير سقيا وكريما إذا عزت يد الخير سقيا وكريما držimo se Kur'ana i sunneta.